Aš iš tiesų noriu pamatyti Jėzų. Tavyje ir manyje. Aš iš tiesų noriu pamatyti Jėzų. Kuo daugiau aš matau šio pasaulio, tuo mažiau jis man reiškia. Aš noriu pamatyti Jėzų iš tiesų. Garbinkite viešpatį. Ar toks yra jūsų traškimas šį vakarą? Aš ir Keril pravažiavome šiandieną pro ženklą. Tai buvo vienos šio miestelio įmonės ženklas, ant kurio buvo užrašyta Žodis buvo tapęs kūnų. Keril sako, na tai skambi frazė ženklui. Aš pasakiau taip, tačiau mes jį atnaujintume. Užrašytume, žodis buvo tapęs kūnu ir vis dar tebėra tampantis kūnu. Ar jūs laimingi, kad galite žinoti, jo kalėdos tai nėra praeities įvykis, tikrosios dovanos dar tebėra duodamos ir jos yra čia. Aleliuja. Ar jūs laimingi būdami bažnyčioje šį vakarą? Tai didelė garbė mums būti kartu susirinkusiems Dievo akivaizdoje. Pamanykite, jeigu tai nebūtų Dievo malonė, ta ženklas prieš bažnyčią ant jo galėtų būti užrašyta Kristaus bažnyčia, baptistų, metodistų, sekmininkų, nazarenų, katalikų. Tu galėtum būti čia kaip baptistas ar kitos bažnyčios narys, iš tiesų nemylėtum Dievo, tiesiog tavo vardas būtų bažnyčios knygoje, tu atliktum bažnytinį ritualą, gale susirinkimo pamokslininkas pasakytų gražius žodžius tau ir teismo dieną tu būtum prikeltas, stovėtum ir žiūrėtum į tą pamokslininką ir klaustum, kodėl tu mane nuvedei šiuo keliu. Bet Dievo malonė duoda tau alki tiesai, tiesai, Atsiverskime Filipiečiams ketvirtą skyrių. Aš žinau, kad mes skaitėme šias rašto vietas jau kelias susirinkimus atgal. Tikiuosi, kad jūs nuo jų nepavargote. Filipiečiams ketvirtas skyrius, ketvirta eilutė. Džiaukitės viešpatyje visuomet ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų romumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga tyra, mylima, giriama apie visą, kas dora ir šlovinga. Ir mums yra žinoma, kad Paulius nebuvo daktaras. Mes žinome, kad jie neturėjo rengeno nuotraukų, smegenų bangų aparatų. Jie neturėjo tokio mokslo, ir medicininio suvokimo tą dieną, kokį mes turime šiandieną. Bet Paulius kažkaip buvo įkvėptas Dievo užrašyti tai. Galbūt jis to visiškai nesuvokė, kokį poveikį tai turės, bet jūs tikite, kad tai yra žodis. Taigi tai buvo skaitoma daugelį tūkstančių metų. Ir man tai yra taip nuostabu, kad mokslas dabar gali žengti į tai, atidengti tai ir pamatyti, kas faktiškai vyksta, kai tu mastai apie gerus dalykus. Nulenkėme galvas kartu. Kas iš jūsų norėtumėte, kad už jūs būtų pasimelsta? Telaiminas Dievas, dangiškasis tėve, mes mylime tave šį vakarą, mes taip stipriai tave mylime. Ačiū, mano šeimininkė. Viešpatie, aš, aš taip trokštu būti artimesnėme santykėje su tavimi viešpatė nei kada nors anksčiau. Aš trokštų, dangiškasis tėve, kad mano gyvenimas būtų tavo malonės ir gailestingumo atspindžių. Aš meldžiu viešpatie, kad kai mes žvelgsime į tavo žodį šį vakarą, kad tu padėtum mums. Mes žinome, kad jeigu šiame susirinkime bus kažkas, kas turės dangiškąją vertę ir kokybę, tai turi ateiti iš tavęs, Dieve. Human Žmonės grojo muziką, žmogus vedė gėdojimą, žmogus ką tik perskaitė raštą, žmogus ruošiasi šiam kalbėjimui, žmonės sėdės ir klausysis, žmonės sakys amen. Taigi be dieviško įsikišimo, tai te bus vienas žmogus darantis kažką po kito žmogaus. Be dievime žiūrime virš žmogiškosios dalies – Mes norime žiūrėti į tave viešpatė, kad tikėtume, kad tu paimsi šį susirinkimą į savo rankas ir suteiksi garbę savo ir pagarbą. Duok mums ausis girdėti, padėk man kalbėti kaip Dievo instrumentui. Suteikti aš meldžiu tėvę Jėzaus vardu. Amen. Telamonas Dievo šventieji galite sėstis. Aš norėčiau paimti tuos tris žodžius iš aštuntos eilutės, kurios Paulius pasako. Mąstykite apie tai. Mes norėtume pažiūrėti atgal į kai kurias rašto vietas, į kurias mes jau žiūrėjome, Izaijo 26.3. Tiesiog padėsime biblinį pamatą vėl prieš mums pradedant ir tęsiant šią mintį su Dievo pagalba. Pažiūrėkime į tai, ką Izaijas sako prieš tiek daug daug metų. Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki tavimi. Žodžio pasitikė reikšmė yra ilsėtis, pasitikėti, pasiremti, palaikyti, puoselėti, išlaikyti, atgaivinti arba atgimti. Mato 15.17. Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan, o kas išeina iš burnos, eina iš širdies ir tai suteršia žmogų. Paklausykite, ką Jėzus sako. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, pikžodžiavimai. Ar jūs suvokite, draugai, kad visi nusikaltimai, žmogžudystės, visi dalykai, kuriuos mes matome vykstant šiandieną? Ar jūs žinote, kad šetonas vykdo slaptą ataką ir jau daug metų jis jie vykdo ir tai yra slapta ataka? Ir žmonės prieš daug metų, be jokios abejonės, juokėsi iš brolio Brankamo, kada jisai kalbėjo apie televiziją, apie filmų žiūrėjimą, užpildymą savo protų įvairiais dalykais. Jie sakydavo, tai nesąmonė, tai paistalai. Bet matote, jis kalbėjo apie visą tai, kai visa tai buvo savo jaunystės stadijoje. Smurtas tuo metu buvo, kai kaubojus šaudavo į kitą kaubojų ir iškrisdavo iš balno arba apvogiamas bankas būdavo, bet tai nebuvo, ką šetonas galiausiai planavo. Ką jisai planavo galutiniausiai dažniausiai tai buvo, kad vis su kiekvienu filmu būtų daugiau smurto, agresijos. Įdomu, jeigu paimtume 15-mečius, 16-mečius vaikus per jų nugyventą gyvenimo laikotarpį, kiek jie jau yra žiūrėję televizorius, žaidė žiaurių kompiuterinių žaidimų, kiek tame jie jau matė nužudytų žmonių, kurių smegenys ištaškomi, jie yra supjaustomi peiliais ir visa tai. Ir mes manome, kad tai nedaro jiems įtakos, tai daro jiems įtaką. Tu geriau stebėk savo vaiką. Leiskite man jums kai ką pasakyti, kad mes, kaip Dievo vaikai, mes turime saugoti ir ginti savo vaikų sveiką protą nuo šio amžiaus, šios kartos, ilgainiui vis blogės ir blogės. Ar prieš 30 metų būtumėt galėję įsivaizduoti, kai kurie iš jūsų, kuriems dabar 40, 50, 60 metų, jūs niekados nebūtumėt išgirdę apie berniuką 18 metį nužudžiusi tėvą arba 9 metį perpjovusi motinai gerklę, 16 mečiai mergaitės ir berniukai vienas kitą užmuša. Ir tada mes mastome, kas dedasi, ką reikia kaltinti, kas čia vyksta. Holivudą labiausiai reikia kaltinti. Aš pasakiau, Hollywoodą reikia labiausiai kaltinti. Taipogi ir tėvus reikia labiausiai kaltinti. Nes savo vaikams jie leidžia viską. Nagi, nenutilkite. Kai kurie jūs, žinios žmonės, jūs galvojate, kad jūs neturite televizoriaus, tai viskas tvarkoje. Jie žiūri per kompiuterį tuos video. Tai yra ta pati nesąmonė, kurią jie gali žiūrėti. Matote, ką šetonas nori padaryti? Jis nori kontroliuoti mūsų žmonių protus. Jis nori kontroliuoti protus mūsų žmonių. Ir šetonas tai daro ne iš pragaro gelmių, jis nedaro tai būdamas pragaro gelmėse su demonais, jis daro tai įtaka dalykais, kuriuos mes skaitome filmuose, visko iš naujo ir iš naujo. Ir jisai gadina tuo mūsų vaikų ir žmonių protus. Jis žino, tu gali to netikėti, bet jisai žino, kad kas kontroliuoja tavo protą, kontroliuoja tave patį. Ir Jėzus apie tą patį sako, jie dar neturėjo televizijos, jie neturėjo visų tų dalykų, kuriuos mes turime šiandieną. Ir Jėzus sako, iš širdies išeina visi šie dalykai, paleistuvystės, svetimavimai, visi blogi dalykai, iš kur iš širdies. Bet tai negali išeiti iš širdies, jeigu pirmiausiai tai nėra smegenyse, protė, minčių modelyje, dvasioje, sieloje. Jeigu tu nemastai apie tai, negalvoji iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Ar tai tiesa? Stebėkite, Luko 12.28, jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, šiandien žaliuojančią, o rytoj metama į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite ir nesirūpinkite, angliškai nebūkite abejojančio proto. Kalbant metaforiškai apie laivus, kurie yra į visas pusės blaškomi vėjų ir bangų, sukelti asmenių dviejonės ar nepastovumą prote, Taigi čia Jėzus sako mums, kad neturėtume abejojančio proto. Atsimenate istoriją, kurią brolis Brankamas mums papasako apie merginą, kuri niekados negėrė, niekados nebuvo pasaulyje, jos nieks nebučiavo. Jinai nueina pas psichiatrą ir psichiatras sako, ką tavęs niekas nebučiavo, tu niekados neišgėriai. Ir brolis Brankamas sako, jis, suvokdamas proto galę, galėjo atkalbėti tą merginą nuo iš santykių su Dievu. Ir jisai paskatino ją daryti blogus dalykus. Ir taip jinai prarado savo protą. Ir tada jinai atėjo pas Brankamą, kad už ją pasimelstų. Ir jis galėjo pakeisti jos protą. Ir tu gali manyti, ši mergaitė turėjo kažkokius tai išgyvenimus su Dievu. Bet to psichiatro gale protų buvo tokie stipri, jo žodžiai, jo įtikinimai paveikė tos merginos protą. Ir tas jo protas buvo toks galingas, kad jis atkalbėjo atskyrėjo ją nuo tų išgyvenimų, kuriuos jinai turėjo su viešpačiu. Dabar aišku, kodėl Petras pasakė, susijuoskite savo protus trenas. Mums reikia būti atsargiems su tuo, ką mes mastome, sakome, su tuo, koks yra mūsų liudymas. Atkreipkite dėmesį, Paulius sako antrame korintiečiams 10.5. Mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą ir paimame nelaisvin Kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, nelaisvėn reikšmė, nuvesti, patraukti belaisvius, užkariauti asmens protą, sužavėti. Dabar, ar jūs manote, kad Paulius, Jėzus, Petras ir Izaijas, ar jūs manote, kad jie kalbėjo tiesiog apie protą kontroliuojantį materiją, krikščioniškai mokslą, pozityvų kalbėjimą ir panašiai? Ne. Jie išreiškė dalykus iš dievo proto, sąsaja, kuri veikia kaip dvasinis principas ir fizinis principas. Ir tai yra labai nuostabu, kai mes žiūrime į Dievą, kai Jisai viską sutvėrė ir sukūrė, Jis taipogi kartu sukūrė ir įstatymus. Dauguma iš tų įstatymų turi paraleles. Jie veikia dvasinėme pritaikime ir taipogi fizinėme, labai panašiai veikia ir fizinėje sferoje. Būtent dėl to žodis logosas gali būti paimtas ir pritaikytas dvasiškai tokio žmogaus, kuris yra atgimęs iš aukšto turintis remos protą, tačiau tas pats gali būti pritaikyta ir fiziškai žmogaus, kuris turi logoso supratimą, kuris turi kūnišką protą. Jie paims atitinkamus įstatymus iš šio logoso, pritaikys tai savo gyvenime ir visą tai tobulai veiks, nors jie patys nebus atgimę iš aukšto, jie patys neturės šventosios dvasios, tačiau jie suvoks, supras tą dievo įstatymą ir jiems nereikės šventosios dvasios, kad tas įstatymas jų gyvenime veiks veiktų. Kai šį rytą tu prabudai, tu galėjai kvėpti oro. Tavie veikia visi dievo įstatymai. Girtuoklis padarė tą patį, paleistuvis padarė tą patį, ką ir tu. Jie sėdi šį vakarą prie baro, geria ir juose veikia dievo įstatymai. Jie gali kvėpti oro ir juose veikia kitos sistemos. Jie nemasto apie dievą. Tačiau jie gyvena gaudami, imdami naudą iš dievo įstatymų. Bet kai mes kalbame apie atitinkamus dieviškus dalykus, tik ant gamtinė nuotaka turės prieimą prie jų. Garbinkite Dievą už tai. Bet yra dalykai, kuriuos mes galime padaryti patys. Ir būtent dėl to žmonės susipainio. Kai kas nors tampa pateptas ir uždeda ant tavęs rankas, tu sakai, jis turi būti geras žmogus. Nebūtinai. Jis tiesiog suvokia, kaip padaryti tą Dievo įstatymą veikinti, tą dieviškojo išgydymo įstatymą. Ir kai jis tai padaro, žmogus sako, o jis Dievo vyras, aš žinau, jis Dievo vyras. Ne, jis nėra Dievo vyras. Taip vadinamieji paskutinių dienų pateptieji žinos, kaip padaryti Dievo principus veikiančiais, net nebūdami atgimdyti iš aukšto. Ar tai tiesa žinoma? Taigi šetonas taipogi dabar išmoko, kad yra atitinkami dalykai, kuriuos galima padaryti žodžio pagalba ir žodis taps gyvas ir jis naudos tai, kad suvedžiotų žmonės. Tačiau mes tai atidėkime į šalį, pažiūrėkime į Dievo žodžio pažadus. Ar tai tiesiog yra protas kontroliuojantis materiją, kad reikia sakyti pozityvius dalykus, pozityvę kalbą turėti, mąstyti pozityviai? Ar tai yra Dievo žodis visgi? Ar pozityvus mąstymas pats iš savęs tai padarys? Ne. Kaip aš jums sakiau praeitą savaitgalį, kad jūs galite kalbėti, ką tik tai norite. Aš būsiu milijonierius, būsiu gražiausias vyras pasaulyje. Na, nagi, būkime realistais, jūs niekada to nepasieksite. Jeigu jūs kai kurie gimėte negražus ir mirsite negražiais, jums reikia kūno perkeitimo. Jums yra viltis mileniume, ačiū Dievui už tai. Todėl nekartokite, na garbė Dievo, aš būsiu milijonierius, aš būsiu milijonierius, tu gali kartoti iki pamelinavimo. Bet jeigu Dievo žino, kad tai tave pražudys, jis tau niekados neleis būti milijonieriumi. Aš kalbu apie Dievo žodžių pritaikymą mūsų gyvenimuose, tų dalykų, kurie yra sakomi žodyje. O žodis nesako, kad visi Dievo vaikai bus turtingi, Nesakoma, kad visi Dievo žmonės turės daugybę pinigų, yra sakoma, kad mano Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais, ne jūsų troškimais, ne visais jūsų norais, bet mano Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais iš jo turtų ir šlovės didybės. Dabar pažiūrėkime, ar yra koks nors skirtumas tarp to, kaip Dievo vaikas masto, ar jis masto pozityviai ar negatyviai, turi pozityvų ar negatyvų liudijimą. Pirmiausiai pažiūrėkime iš fizinės pusės. Negatyvių minčių keitimas į pozityves reikalauja sąmoningų pastangų. Kad pašalintum negatyves mintis, tau nereikia su jomis kovoti, tau reikia jas pakeisti pozityviosiomis. Dabar teskime nuo tos vietos, kur praėjusį sekmadienį pabaigėme. Mes baigėme ties neuropeptidais, tai yra emocijų molekulės. Tavo lastelės jaučiasi lygiai taip pat kaip ir tu. Tavo mintis kūrė realybę, kurioje esi. Tai, apie ką leisdamas laikamas, tai tampa tavo gyvenimo faktais. Štai kodėl pozityvūs teiginiai iš tiesų veikia. Kartojant, paklausykite iš medicininio požiūrio, kartojant savo paprastus, pozityvius, galingus teiginius, pakeičiamas vibracijų esančių aplink tavo neuropeptidus dažnis. O, aš norėčiau apversti savo neuropeptidus aukštinkojomis, o jūs? Oho, aš norėčiau, kad jie pradėtų kratytis ir drebėti. Žinote kodėl? Todėl, kad aš noriu būti geresnių krikščionimi, tokių, kokiu dar niekados nesu buvęs. Ar galėtų būti, kad dalis mūsų patirtų pralaimėjimų vaikščiojime su Dievu yra sukelti tiesiog dėl to, kaip mes mastome apie save, kaip mes kalbame ir tikime. Taigi žiūrėkite, ką tai padaro. Tiesiog minčių modelio pakeitimas. Pakeičiamas vibracijų esančio aplink tavo neuropeptidus dažnis, leidžiantis lastelėms geriau funkcionuoti, protui rasti sprendimus, kad pasiektų užsibrieštus tikslus ir visai kūno proto sistemai optimaliai funkcionuoti. Oho, Pakeitus įprastą minčių modelį į kokį nors pozityvą ar meilę, pašalinama užblokuota energija, o tai leidžia elektronams išsidėščiusiems aplink neuropeptidų branduolius siūsti pozityves, gerų jausmų bangų vibracijas ir dalelės visame tavo kūne prote. O viešpatė pasigailėk, tai ką tai reiškia paprastais terminais? Tai reiškia, kad tu gali būti laimingesniu krikščionimi. Aš tikiu, kad pats blogiausias liudijimas, kurį mes galime turėti Dievo karalystė, yra tas, kad mes niekados nesame laimingi. Kai kurie iš jūsų iš vis neturite džiaugsmų, jūs ateinate čia, atrodydami liktai ta didelė žirafa, kurią aš bandau įsprausti savo rūsį, jos snukės štai taip ištysta. Jūs iš vis niekados nesišypsote, niekados nesielgite taip, liktai turėtumėte už ką džiaugtis. Jūs sakote, broli doli, mano gyvenime nieko gero nėra. Aš stengsiuosi iš viso jėgų, kad pakeičiau tavo mąstymą, kad parodyčiau tau, kad yra kelias, kad mes kaip krikščionys, vidury pragaro, vidury problemų, bet mes kaip Dievo žmonės galime turėti pergalę. Ne pergalę virš blogio, bet pergalę virš savęs pačių. O, viešpatį. Žiūrėkite, kas įvyksta. Pakeitus įprastą minčių modelį, kokį nors pozityvą ar meilę, pašalinama užblokuota energija, o tai leidžia elektronams išsidėšiusiems aplink neuropeptidų branduolius siūsti pozityves, gerų jausmų bangų vibracijas ir daleles visame tavo kūne prote. Šios vibracijos prisitvirtina prie ląstelės receptorių ir leidžia žiniai patekti tiesiai tavo fizinį ir dvasinį DNR. Ir tai parašė ne pamokslininkas, o daktaras. Tokios emocijos kaip kartelis, neįspręstas pyktis, pasipiktinimas, baimė ir jaudulys nuolat iššaukia stresinį atsaką. Pasakysi, aš toks gimiau, nieko negaliu pakeisti. Aš nenoriu žaisti tavo jausmų, bet tai yra velnio melas. Šie atsakai yra laidojami į vis gilėjančius, atkreipkite dėmesį, į vis gilėjančius lastelės viduje esančius atminties sluoksnius. Tie sluoksniai tampa tavo kūno, dvasios ar sielos fiziniais pėtsakais, kurie pasireiškia fizinėje lygoje ar lėtinėse sveikatos problemose. Lastelėje esantiems atsiminimams prabudus, jie gali prasiskverbti iki sąmoningo proto ligmens. Dėl to tu gali turėti kontaktą su savo absoliučia vidinė asmenybė. Oho. Šis būdas gali padėti atskleisti gilias problemas, darančias įtaką atsiradusiai lygai. Jūs galite įsivaizduoti, kaip šetonas žiūrėjo žmogų. Jisai žinojo, kaip žmogus buvo sutvertas. Jam te reikėjo, jis galėjo sukelti negatyves mintis, nuviliančias mintis. Ir jūs suvokite, kas daugeliu žmonių atsitinka. Jie savo gyvenime eina per sunkius laikotarpius. Ir žinote, kas mane labiausiai vargina, kai aš žinau, kad Dievo vaikai eina per situacijas pilnas kartėlio. Ir tie Dievo vaikai po situacijos tampa patys pilni kartėlio. Taigi tu suvoki, kad vietoj to, kad jie išlaikytų savo pergalę, šios kartelio pilnos situacijos metu jie faktiškai tapo tą situaciją. Netgi, nors ir ta situacija jau praėjo, jos jau nebėra, jie faktiškai paėmė tą kartėlį ir įsileido į save ir jie tapo perkeisti. Jie prarado savo džiaugsmą, prarado teisingą nuostatą, jie tapo sarkastiški, kabinėjasi prie visų, daugiau nieko gero nėra jų gyvenime. Žinote kodėl? Todėl, kad tai tapo jų dėmesio centru. Jie išgyveno kartelio pilną situaciją ir patys tapo pilni kartelio. Dabar situacijos nebėra, jinai jau praėjo, bet šalutiniai poveikiai pasireiškė jų dvasioje, jų atmintyje, jų lastelėse, aplink lastelių brandolius ir jie tampa dar labiau pilni kartelio, jie kabinėjasi ir išreiškia nepykantą krikščionys. Brolis Brankamas naudojo teologinį terminą samanotas medis. Samanos visados auga šiaurinėje medžio pusėje, kuri gauna mažiausiai saulės spindulių. Aš nenoriu būti apaugęs samanomis, aš noriu būti pietinėje pusėje. Garbė, Aš nenoriu, kad mano nugara būtų apaugusi samanomis. Aš noriu, kad mano visas kūnas būtų saulės šviesoje. Iš tiesų, aš norėčiau būti kaip mikrobangų krosnelėje, kai paspaudi mygtuką ir sukamas ratu, ratu, ratu. Aš nenoriu, kad samonos auktų ant mano ausų, nugaros, pirštų. Aš iš viso nenoriu, kad ant manęs auktų samonos. Aš neturiu būti samana, aš turiu būti medžiu. Atkreipkite dėmesį, vienas iš stipriausių pozityvaus mąstymo poveikių yra tas, kad jis suteikia jėgą kontroliuoti tavo kūną lastelinėme ligmenyje. Tuo metu, kai pozityviai mastai apie savo gyvenimą, tavo kūnas ilsisi, adrenalinas neišskiriamas, širdyje gera. Kūno sistemose nebėra streso hormonų, tokių kaip kortizolis, kuris turi įtakos senėjimo ir lygų procesams. Kas iš jūsų norite susirgti ir pasenti? Iš tiesų nenorite? Ar jūs suvokite, kad kai jūs jaudinatės ir stresuojate ir mastote negatyviai, jūs patys sendinate save dar greičiau, negu natūraliai vyksta tie senėjimo procesai? Garbė. O viešpatė, kada baigsiu pamokslauti šią pamokslų seriją, būsiu 25. Savo sieloje aš jau 18. Atkreipkite dėmesį, tavo lastelis, žiūrėkite, kaip paprasta, tavo lastelis trokšta daugiau linksmųjų cheminių elementų, kurie gaminami pozityviai mastant. Lastelės gavusios reikiamą jų dozę padės ir tau išlikti pozityviu. O, viešpatė, kaip tai būtų nuostabu, jeigu mūsų lastelės taptų priklausomos nuo džiaugsmo. O, tai būtų puiku, jeigu lastelės būtų priklausomos nuo džiaugsmo, lygiai taip pat kaip mūsų siela yra priklausoma nuo šventosios dvasios. Ir jūs žmonės vaikščiotumėte besišypsodami, o kiti sakytų, kažkas su jais negerai. Kažkas su jais netvarkoje, jie visada šypsosi, kažkas netvarkoj. Ar tai yra apsimetinėjimas, ar tai apsvaigimas, O, tai nėra apsimetinėjimas, tai nėra apsvaigimas, tai yra prisikelimas ir gyvenimas. Jeigu daktarai tai sako iš fizinės pusės, kaipgi tada bus su Dievo vaiku, kuris priima Dievo žodį? Aš noriu, kad mano lastelės turėtų priklausomybę džiaugsmui. Kad jos pažadintų mane trečią ryto ir prašytų dozės. Tavo smegenys yra labai galingas įrankis, kuris gali būti panaudotas, kad paveiktų tavo gyvenimą pozityviai arba negatyviai. Smegenų dažniai įtakoja mūsų mąstymą, savijautą ir būdą, kuriuo mes reaguojame į kasdieninės situacijas. O kas būtų, jei galėtum taip kontroliuoti savo smegenis, kad jie tau leistų patirti tik žemų dažnių būsenas, susietas su polsiu? O viešpatė pasigailėk. Tai nereiškia, kad vietoje ėjimo į darbo tu dripsosi kur nors verandoje. Ką tu darai? Aš ilsiuosi polsio būsenoje. Tai nepakeičia nei vieno žmogaus čia esančio, tai nepakeičia nei vienos mirties, žmogžudyščių, tai keičia tave ir kaip tu susisieji su tais visais dalykais. O viešpatė. Taigi smegenys leidžia patirti žemų dažnių būseną susijęta su polsiu, budrumu, koncentravimusi, džiaugsmu, pažadintu samoningumu ir saviraiška. Yra žinoma, kad smegenys turi įtaką realybei, tačiau taip pat ir tavo mintis gali turėti įtakos tavo smegenims. Pažiūrėkite, kokia yra sąsaja. Tavo smegenys paveikia realybę, tačiau tavo mintis paveikia tavo protą. Pakeitus tai, apie ką įprastai mastai į pozityves mintis, gali pažodžiui pakeisti savijautą ir smegenų darbą. Pozityvios mintis keičia tavo smegenų vingių lygmenis, bet turi įtakos patiriamiems dažniams. Ar ką nors iš jūsų buvo nukrėtusi elektra? Brolis, kaip aš žinau, kad tave buvo, žinote, aš apie elektrą ir laidus tiek daug išmanau, kad aš žinau, kaip greitai, bet smarkiai susižeisti. Bet sikį aš buvau paėmęs už tų nelemtų laidų ir žinote, kai esi purtomas, tu nemastai, o įdomu, ar aš dar kada nors būsiu nupurtytas. Žinote, kai aš buvau vaikas, į mane trenkė žaibas. Aš kieme ploviau automobilį ir žaibas trenkė į žemę, atsimušęs skriejo mane ir parvertė mane ir aš nebeatsistojau. Dabar jūs sakote, o dabar aišku, kas su tavimi netvarkoj. Bet tame slypi kažkas, kad kūnas negali tinkamai atreaguoti į elektrą ar žaibo kirti Ir tu suvoki, kad netgi kritime, žmogaus kritime, tėvas galėjo pakeisti mūsų fiziologiją, anatomiją, tačiau jis paliko mūsų kūną tokį, kad jisai galėtų strese, po kritimo, nuodėmėje, jis vis tiek galėtų, būtų kelias, kuriuo mūsų kūnas eidamas galėtų pozityviai atreaguoti į dalykus, su Dievo žodžio pagalba. Pragaro viduryje, ačiū Dievui už tai, pragaro viduryje mums nereikia vaikščioti ir būti depresuotiems. Mums nereikia gailėtis patiems savęs. Mes turime turėti liūdimą šiame pasaulyje, kuris yra visiškai išprotėjęs. Tik tai mano tėvas galėtų tai padaryti. Vis daugiau žmonių išeina iš proto. O mūsų tėvas duoda mums tokius nuostabius dalykus. Dauguma žmonių negali protė turėti daugiau kaip 14 vienodų minčių per dieną, kiti per savaitę, o mūsų tėvas kalba mums apie tokius nuostabius dalykus, tik jis gali tai padaryti. Stebėkite. Vyrai, kurie tikėjo, kad jų tikimybė susirgti širdies ligomis yra mažesnė už statistinį vidurkį, mirdavo dėl širdies smūgių ir priepolių tris kartus rečiau nei vyrai, kurie tikėjo atvirkščiai. Pagal 15 metų trukusi tyrimą atliktą Rochesterio medicininio centro. Taigi vyrai paprastai tikėjo, kad jų tikimybė susirgti yra žemiau vidurkio. O tau pasako, tavo tėvas sirgo, senelis sirgo, tai kągi mes darome? Na, aš irgi turbūt mirsiu. Tavo lastelės pradeda kurti tą lygą. Na, mano tėvas turėjo vėžį, tas ir tas. Daktaras pasakė, kad mūsų šeimos linijoje yra vėžys. Teisingai, bet tu esi krikščionis. Tu turi kitą šaltinį, kitas galimybės, draugai. Kiek daug mes priimsime to negatyvumo ir po to piksime ant Dievo. Ar jūs žinote, kad daugumos iš jūsų gyvenimo būdas gali privesti prie širdies smūgio? Jūs tiesiog ruošiate save jam. Daktarės Karinos Davidson straipsnėje 10 metų trukmės 877 sveikų moterų ir 862 sveikų vyrų tyrimas Leidime skelbiama, tyrimo dalyviai, kurie pranešė, kad jautėsi laimingesni, patyrė mažiau širdies smūgių nei tie, kurie jautėsi netokie laimingi kaip pirmieji. Taigi mes gersime žuvų taukus, o neįmanoma išvardinti, ką mes žmonės dedame į savo burnas. Jeigu kažkas pasakys, tau tai padės nuo širdies smūgio, padės nuo to, šitą tabletę nuo to, o mes viską litrais gersime, visas tas piliulės. O viso to tiesa yra, nesvarbu, tu gali gerti tos papildus, bet mes žudome save protų ir liežuviu. Pamokslė įstatymas Čikagoje Brankamas sako, jie žmonės sako, na, aš silpnas, mano tikėjimas menkas. Aš nesu labai geras krikščionis. Velnės būtent to ir nori, kad tu taip sakytum. Taip kalbėdamas, tu kalbi jo kalba. Tai ką, velnė savo kalbose nesako, nėra dievo? Jo kalboje nėra, nėra dangaus, nėra dievo. Tai jis naudojo tik tai kvailiams. Kvailys pasakė savo širdyje nėra Dievo, tai mums neveiks. Tai neveiks man ir tau, kad jis pasakys nėra Dievo. Bet kai sakoma yra, kad aš negeras krikščionis, tai mums tinka. Aš neturiu tikėjimo, tai mums tinka. Kodėl? Todėl, kad daugumai iš mūsų šie dalykai buvo įskiepyti, kai mes buvome vaikystėje. Tėvai, ar jūs suprantate, kokią galimybę jūs turite dabar Tie, kurie turite vaikus namuose, jūs turite galimybę Dievo dvasios pagalba įtakoti savo vaikus. Jeigu dar bus 10, 15 ar 20 metų, jūs galite apsaugoti juos nuo tų dalykų nereikalingų, per kuriuos mes perėjome. Stebėkite, brolis Brahamas sako, jokių būdų neleisk savo liūdimui būti negatyviam. O, aš pasakysiu, tai yra labai sudėtinga. Nežiūrėkite į mane kaip grupę angelų. Jokių būdų neleisk savo liūdimui būti negatyviam. Tai jis bus pozityvus, kai gerai jautiesi, kai esi aukštumose, kada sąskaitos apmokėtos. Visados. Atkreipkite dėmesį, duoda mums pavyzdžius. Atminkite, ką daktaras neseniai pasakė. Trumpi, pozityvūs teiginiai, kuriuos tu kartoji vėl ir vėl ir vėl. Ir paklausykite tuos pozityvius teiginius, kuriuos duoda Malachijo 4 aš išgelbėtas. Dievas yra mano širdyje. Aš tikiu juo visa širdimi. Ar tiki dieviškojo išgydymu? Taip, visa širdimi. Te tavo liūdimas ir mintis visados bus pozityvios. Matote, yra žmonės, kurie cituoja prieškimo knygą ir sako, jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Ir jie pritaiko tai savo liūdėjimo susirinkimuose. Jie sako, na, jeigu aš noriu būti nugalėtoju, aš turiu atsistoti prie žmonės ir liudyti. Ta rašto vieta nėra skirta liudimo susirinkimui. Jeigu tu pastebėsi antrą eilutės dalį, sakoma, jie nebrangino savo gyvybės net iki mirties. Taigi jų liudimas nėra atsistojimas prieš žmonės ir sakymas, tėvas mane išgydė, man tą padarė na trečią. Jų liudimas yra jų gyvenimas kaip jie gyvena kasdien, ką jie sako, kaip jie tai išreiškia. Nagi, taigi tai nėra kuo tu esi čia bažnyčioje, tu čia gali būti labai pozityvu šioje atmosferoje, bet tavo tikrasis liūdimas yra tai, kuo tu esi už šių durų. Jeigu tu esi nusivylęs, silpnas, negatyvus ir panašiai tikitų tuo ar ne, tai yra tavo liūdimas. Tai nėra tuo, tai nėra ką tu šauki, šlovė ir garbė Dievui, kai esi bažnyčioje, tai yra tai, kad tu publikuoji internete, Facebook'e. Koks tu negatyvus esi šiuo ar anuo klausimu, bet tu sakai, o, šlovė Dievui, tai mano liudimas. Ne, tai yra tai, ką tu darai kasdien, vat kur tavo liudimas. Ar jūs suvokite, draugai, kad tikrasis tu yra tas, kuris yra palaidotas giliai viduje? Ten, kur visos tos mintys gimsta, Iš tiesų, tai mus išgazdintų, jeigu mes turėtume gebėjimą prieje prie žmonių parduotuvėse arba bažnyčioje ir galėtume pamatyti tikrąjį žmogų, jo vidų. Turėtume gebėjimą pažiūrėti ir suvokti jo mintis, apie ką jie masto. Jie masto, kaip išprievartauti moterį, kaip nužudyti, kaip padaryti tą, na ar trečią. Tai yra tikrieji jie. Kodėl žmonės taip nustemba masinėmis žudinėmis? Prieina artimiai ir sako, aš niekada nesitikėjau, kad tas žmogus būtų galėjęs tai padaryti. Jie jo nežinojo, iš tiesų tikrasis jis buvo palaidotas giliai viduje, toje pasąmonėje, kur ten tos visos mintys sukasi. Suvokite, jie vadina tai vidiniu monologu. Pasakysi, o tik puspročiai kalbasi patys su savimi. Ne, visi žmonės tai daro. Pasakysi, aš nieko negaliu padaryti, mintis pačios ateina. Na, tai yra panašu į fermerį, kuris pasakė, kad negali sustabdyti paukščių skraidimo virš jo teritorijos, tačiau jis tikrai galėjo sustabdyti juos nuo tupinėjimo. Taigi tai yra geras dalykas. Taigi tu negali sustabdyti minčių, kai jos ateina, tačiau niekada, niekada, niekada neįsileisk jų vidun, tiesiog leisk joms praeiti pro šalį. Būtent taip, Jėzus Kristus yra mano išgelbėtojas. Neužtenka pasakyti, Jėzus yra pasaulio gelbėtojas, tu būsi nugalėtas. Jėzus pamilo pasaulį, tu nugalėtas būsi. Jėzus mirė, kad tu galėtum būti išgydytų, tu būsi nugalėtas. Jis yra mano išgelbėtojas, jis yra mano išgydytojas, jis yra mano išlaisvintojas. Garbė viešpačiui. Atkreipkite dėmesį, kokio tipo mes krikščionimis būtume, jeigu galėtume paimti šiuos trumpus pozityvius teiginius ir kartoti juos kasdien prieš viešpatį Dievą. Jis yra mano gelbėtojas, jis mano išpirkėjas, jis mano išlaisvintojas, aš esu daugiau negu tik galintis tai padaryti. Draugai, aš suvokiu, kad jūs to nesuprantate, tačiau savo pasąmonė jūs buvote užprogramuoti – nuo pat vaikystės, jūsų motinos, tėvo, senelio, dėdės, mokytojo, ko nors, kas jūs žemino, žaidė ir jūs buvote sužeisti ar sakinio, ar paragrafo, buvo kažkoks didelis suerzinimas, kažkas pasakė, kad tu esi idiotas ir apart idioto daugiau nieko negalėsi būti, tik idiotų. Ir nors tu esi krikščionis, atini pas Dievą, atiduodi jam savo sielą. Ir tu rengiesi taisyklingai išorėje, bet giliai savo pasąmonėje tu vis dar turi savo paties tą įvaizdį. Aš idiotas, aš niekas, aš nieko vertas. Ir tu išpažįsti žodį, Dieve, aš myliu tave, Dieve, padaryk man tą, na, trečią. Bet tas tikrasis tu giliai viduje kartoja tau, tu nieko vertas. Kai jis pamokslavo apie gyvatės sėklą, žiūrėjo tau tiesiai akis. Ir iš vidaus tu automatiškai klasifikuoji save į tą blogą kategoriją šiomis giliai pasėtomis mintimis. Nepabijosiu jums to pasakyti, ką aš pamašiau šiandieną. Jeigu aš būčiau velniu, aš būčiau visas išvargintas nuo šių paskutinių susirinkimų, kuriuos mes turėjome. Pamaniau, vargšelis, Jeigu ten pragare būtų vaistinė, jam turėtų išrašyti neuropililių receptą. Jis tikriausiai baisiai negaluoja. Jis sako, brangus dieve, jeigu tie žmonės suvoks, tai ką aš turėsiu veikti? Jie girdėjo šias paslaptis daugelį metų, šios didelius gilius dalykus šios metus, o dabar jie suvoks, kaip naudoti juos. Jie sėdėjo šio žinioje tiek metų, dabar suvoks, kaip išlaisvinti į galę. Jėzus Kristus yra mano išgelbėtojas. Visa iš Dievo man priklauso. Ir aš viso to laikysiuosi, aš liudysiu apie tai. Ir Dievas galės tave palaiminti, tik tada, kai tu išpažinsi. Neužtenka mąstyti apie tai. Neužtenka linksėti galvą. Jis nėra tavo galvos linktelėjimo vyriausiasis kunigas. Jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Garbė. Atkreipkite dėmesį ir Dievas galės tave palaiminti tik tada, kai tu įsivaizduokite, kaip tai yra sujungta su dangumi. Jėzus tave galės palaiminti tik tiek, tuo gausumo matu, kurio tu išpažinsi čia žemėje. Tai jeigu mes išpažįstame labai mažai, palaimins mus labai mažai. Kiti išpažins daugiau, jis juos daugiau palaimins. Ir tada mes supyksime prieš Dievą, kadangi jis kitiems duoda daugiau negu mums. Garbė Dievui. Hebrajams 3 jis pasakė, kad jis yra mūsų išpažinimo vyriausiasis kunigas. Jis gali mums atsakyti tik tada, kai mes tai priimame, tikime tuo ir išpažįstame tai. Galbūt ir toj popė Dievui leidus aš norėčiau pasidalinti to, kas mano protė dabar taip giliai, kaip priimti viešpatį Jėzų, bet galbūt tai būtų tinkamiau sekmadieninės mokyklos pamokai. Žiūrėkite, brolis Brankamas nori, kad žmonės suvoktų ir įsisamonintų, kad Dievo palaiminimai nėra kontroliuojami šetonu. Dievo palaiminimų gausa ir tiekmė tau kaip individui nėra tokia velnio pragarė, kuris galėtų atsistoti tarp manęs ir mano viešpatės Jėzaus, tik tai mano neišprusimas ir nemokšiškumas. Ar aš galiu tęsti? Ačiū galiu. Brolis Brahamas sako, matote, mes turime daug vilties, bet nedaug tikėjimo. Taigi šiandien mes norime pakeisti viltį pozityviu tikėjimu. Ir tai yra vienintelis būdas, kurio mes galime gauti pozityvų tikėjimą. Ir aš noriu, kad jūs to paklausytumėte. Tai yra pozityviai mastant apie pozityvius dalykus. Pasakykite man, kodėl ši citata buvo žinioje palaidota visus šios metus. Kas iš jūsų ją girdėjote? Kodėl? Atėjo laikas. Aš pasakiau, atėjo laikas. Tai slipėjo Dievo didingo proto lobinuose. Ir Dievas pasiuntė pamokslininką ten, žvalgytoje, kuris nusileidžia tarp dulkių, rizikuoja savo gyvenimu. Jis ieško, ko jis ieško? Jis ieško maisto aukso kasykloje kažko, ko galėtų prailiustruoti, pamokyti, išugdyti Dievo žmonės brandesnių būdų ir kaip iš niekur jisai pajaučia įkvėpimą ir jisai pradeda kasti ir kasti, kasti atitinkamoje vietoje, aplink viskas traška, braška, šitonas sako, nešk savo kailį čia, jis sako, aš nebėgsiu, aš pasilieku čia, kol kažką iškasiu Dievo vaikams ir staiga jis kasa, kasa, kasa ir staiga šviesos pliūpsnis prasiskverbia ir sako, štai čia aukso grinuolis raktas Dievo žmonėms. Garbė. Paklausykite, ar brolis Brahamas faktiškai tai pasakė? Tai yra vienas būdas, kuriuo mes galime gauti pozityvų tikėjimą. Tai yra pozityviai mastant apie pozityvius dalykus. Ar jūs tikite taip pat kaip ir aš? Dabar pažiūrėkite vėl iš medicininio požiūrio. Tai, apie ką galvoji, paveikia tavo smegenų cheminės savybės. Kai mastai apie pozityvius dalykus, cheminės savybės yra pakreipiamos pozityvia kryptimi, o kai mastai negatyviai, negatyvia kryptimi. Aš noriu, kad tu išgirstum, kaip sudėtingai tavo tėvas tave sukūrė. Smegenyse yra milijardai neuronų, smegenų lastelių ir trilijonai jungčių tarp šių neuronų. Smegenų lastelės nėra fiziškai sujungtos tiesiogiai viena su kita, lik laidais kaip namuose ar automobilyje. Neuronai yra sujungti netiesiogiai, specialių cheminių elementų vadinamais neurosiustuvais pagalba. Na žinoma, vieną dieną bežionė iškrito iš medžio, atsitrenkė į žemę ir tapo žmogumi. Mes su Keril pietavome meksikietiškame restorane Elizabetoje. Ir aš jai pasakiau, žinai, visi tie mokslininkai tokie protingi, jie sako, kad viskas tiesiog atsirado iš niekur. Ir aš paėmiau tą vieną meksikietišką traškutį iš to indelio ir sakau, tai būtų panašu liktai sakyti, iš šio traškučio atsirado automobilis. Įsivaizduokite, tai kiek skirtingų funkcijų automobilyje. Ir dabar iš traškučio atsiranda automobilis. Kaip jie gali to nematyti, to didžio kurėjo, kuris padarė, kad viskas atsirado. Taigi jūs turite milijardus neuronų ir trilijonus jungčių tarp šių neuronų. Draugai, nesijaudinkite, jums nereikia suprasti, kaip visa tai veikia. Tiesiog sekite šią procedūrą, visus žingsnius, viskas bus išpildyta. Atkreipkite dėmesį, taigi neuronai yra sujungti netiesiogiai specialiųjų cheminių elementų vadinamų neurosustuvais pagalba. Vienai smegenų lasteliai kalbant su kita, jis siunčia žinę. Neuro siųstuvų pagalba, atminkite, nėra jokių laidų, kurie būtų sujungti, bet yra cheminiai elementai, kurie yra išskiriami ir ląstelės kalbasi viena su kita, kai yra išskiriami šie cheminiai elementai. Siunčianti ląstelė išskiria it mažytį ryšulėlį su cheminiais elementais. Na, žinau, kad jūs šį vakarą apie tai nepagalvojate, bet viena ląstelė žengia pro tas pastoriaus kambario duris nešina ryšulėliu su cheminiais elementais. Viena lastelė siunčia informaciją kitai. Ar yra tokių, kurie norėtų priimti informaciją? O viešpatė, ačiū viešpatė Jėzų. Siunčianti lastelė išskiria it mažytį ryšulėlį su cheminiais elementais, kuriuose saugoma žinia. Skirta priimančiai lasteliai, šis seka pasikartoja trilijonus kartų kiekvieną dieną. Neurosiustuvų pasigaminimo kiekis yra kritiškai svarbus normaliai smegenų veiklai. Tavo smegenų lastelių sveikata ir veiklių cheminių elementų neurosiustuvose kiekis turi labai didelę įtaką tavo proto būsenai. Žmonės, sergantis sunkia depresija, dažniausiai turi veiklių neurosustuvų trūkumą. Dabar aišku, kodėl jūs tokie nuliūdę kartais būnate. Jums trūksta cheminių elementų. Na, jūs ateinate į bažnyčią ir čia stovi ši didelė lastelė, brolis Luis, didelė riebi lastelė. Stovi čia ir bando išskirti visą tą energiją. Nagi visi pradėkime, gėdokime, aleliuja. Jūs sakote, o viešpatie. O, dieve. Žinote, ką jis bando padaryti? Jis bando išskirti energiją. Jis nori padėti jūsų protams kartu susijungti. Stebėkite, vaistai, kurie išnaudoja neurosistumo atsargas, dažniausiai priveda prie depresijos, o vaistai, kurie papildo atsargas neurosistuvų, dažniausiai sumažina, palengvina depresiją. Kai kuriems iš jūsų reikia dozės. Žiūrėkite, daug tūkstančių metų žmonės eksperimentavo su savo smegenyse esančiais cheminiais elementais – alkoholis, LSD – O, viešpatie. Tai ką, žmonės taps priklausomi nuo narkotikų dėl to, kad jie apgaus savo smegenų cheminės savybės, apgaus smegenis? Tai priverčia juos kitaip jaustis, patirti įvairius pojūčius. Ar jūs suvokite, draugai, ką šetonas padarė ypatingai šiame amžiuje? Žmonės, kurie yra priklausomi nuo spirito ar narkotikų. Žmonės, jie iš tiesų verkia, jie ieško, jie prašo, jie ieško kažko. O šetonas leido įsilaužti Dievo laboratoriją tam, kad neurosustuvai būtų pamaitinti tuo ir dauguma iš jų taps priklausomais po pirmo pabandymo alkoholio ar narkotikų. ekstazis, amfetaminai, kokainas, heroinas ir marihuana. Visi jie yra chemikalai, kuriuo žmonės vartoja tam, kad pakeistų savo smegenų cheminės savybės, tokiu būdu pasiekiant kitokią protinę psichinę būseną. Taigi jie rūko arba geria tai, kaip į save taip įtrauktų, ir staiga jie pajaučia tą euforiją. Ir jie liktai pabėga nuo prieš tai buvusios būsenos. bet ji nesuvokė, kad su tuo ateina ir kitas kartas, ir dar kitas kartas. Tu privalai tai kartoti daugiau ir daugiau daryti, nes dabar smegenys privalo gauti dozę. Ir visgi Dievas davė būdą, kuriuo aš ir tu turime galimybę savo pačių viduje pakeisti savo smegenų cheminės savybės, mintimis ir žodžiais. Ar tu suvoki, jeigu pozityvios mintis gali pakeisti mano smegenų cheminės savybės, tai argi Dievo žodis negalės pakeisti viso mano kūno cheminių savybių? Jeigu pozityvios mintis gali faktiškai išskirti šiuos dalykus, neuropeptidus į mano organizmą ir mano lastelės pradės džiugauti, jos šauks viena garsiau už kitą, tai ką tada apreikštasis Dievo žodis galės padaryti mano visam kūnui? Šie chemikalai pakeičia tavo smegenų fiziologiją. Ir jei tu pakankamai ilgai jais piknaudžiausi, jie taipogi pakeis ir tavo smegenų anatomiją. Pažiūrėkite į žmonės, kurie tampa priklausomi nuo heroino ar spirito, jų dantis iškrenta. Vyrams pradeda slinkti plaukai. Žiūrėkite, viešpatė pasigailėk, ar jūs suvokite, kas vyksta, kai keičiasi jų smegenų chemija. Pradeda vykti kūno perkeitimas. Bet tai nėra gerasis perkeitimas. Dabar stebėkite, kas vyksta. Yra dvi smegenų dalys, apie kurias mes norime kalbėti. Smegenų fiziologinis pasikeitimas perkelia tavo protą laikina kelionė į kitą vietą, Smegenų anatominis pasikeitimas tave ne tik perkelia į kitokią protinę vietą, jis taipogi palieka tave toje vietoje su nuolatiniu smegenų sutrikimu. Ar tu suvoki, kas su mumis darosi, kai mes esame bažnyčioje? Kada Dievo pateptas vyras pamokslauja, ar tu žinai, kas tau darosi? Jūs buvote tose susirinkimuose kaip ir aš, kai jis pamokslauja apie tą moterį prie šulinio. Tu stovi lyg tai ten, šalia jos, tu jie atsitrenki, sakai, atsiprašau, ponė, tai tavo istorija, ne mano. Jūs juk išgyvenote tai, kai Dievo dovana paima tą žodį ir jūs leidžiate savo protų ir sielai. Žiūrėk, tu negali to padaryti su savo siela. Turi leisti savo protų eiti iš vien su žodžiu. Tada per dvasę, per vaizduotę, tu tai gali pamatyti, ką tu padarai. Tu tampi laiko keliauninku. Tu stovi ten šalia tos moters prie šulinio, tu stovi su Abraomu, kuris susitinka su Melchizedeku. Sugrįžęs į realybę tampi priklausomu. Ir tu pasakysi, viešpatie, kiek dar dienų laukti iki bažnyčios? O, ne, juk dar tai ketvirtadienis, dar penktadienis. O, žmogau, aš turiu grįžti į bažnyčią. Kodėl? Aš turiu gauti dar vieną dozę. Dozę šventosios dvasios. Patepto žodžio dozę. Kiekviena tavo mąstoma mintis – yra įtvirtinta atitinkamame tavo smegenų cheminių elementų lygmenyje. Sakydamas, kad kažkas turi pozityvų protą, tuo darai išvadą, kad jų pozityvios mintis yra įtvirtintos jų smegenų biochemijoje. Tavo smegenys susideda iš šimtų skirtingų tipų molekulių, cheminių elementų, išdėstytų ypatingai sudėtingą santvarką – Kai kurie iš šių cheminių elementų yra palyginus stabilios struktūrinės molekulės, kurios kūrė tavo smegenų anatomiją. Kiti cheminiai elementai nėra struktūriniai, tad jie kūrė tavo smegenų fiziologiją. Kad smegenys galėtų veikti, yra reikalingi abiejų tipų cheminiai elementai. Tavo smegenyse yra trilijonai lastelių ir kiekviena iš tų lastelių yra nepaprastai sudarytas cheminių elementų ryšulys. Tavo smegenų ląstelės kalbasi viena su kita, naudodamos neurosiustuvus, kur yra skirtingos klasės cheminiai elementai. Jo, ir vieną dieną iškrito beždžionė iš medžio ir mes tapome tokie sudėtingi žmonės. Žiūrėkite, elektriniai impulsai ištisai siunčia žinutes tavo centriniai nervų sistemai o kito tipo cheminiai elementai vadinami jonais yra atsakingi už elektrinių potencialų sukūrimą. Tavo smegenys tai be galo sudėtingos gyvos chemijos rinkinys. Tai gyvenimo chemija. Būtent dėl to jį vadinama biochemija. Tavo smegenų cheminės savybės nėra statiškos – Be to, tai, kad tu įsidedi, įsileidi į protą, faktiškai įtakoja tavo smegenų cheminės savybės. Taigi, sakykime, 10, 15, 20 metų jūs mąstėte tokias mintis. Aš nieko vertas, apgailėtinas, aš visada pralaimėtojas. Niekados neturėjau tėčio, užaugau išsiskyrusioje šeimoje, daug dalykų gali tai įtakoti tu žiūri su nusivylimu į save, neturi pasitikėjimo, sakykim, tu esi žmona, išsiskyrusi, ir kažkaip tu tai susijai su santykiu su Dievu. Sakai, kadangi šeima išyro, galbūt santykis su Dievu iširs. Ir kada tu ateini į bažnyčią girdi pamokslaujant panašia tema kažką kitiems žmonėms, tai neužklius. Bet tau kažkas užkliūna, tai tave taip įskaudina. Atrodo, kad žodis toks užgaulus. Žinai ką, tu vis dar gyveni tos sumuštos žmonos sindrome tas verbalinis užgauliojimas tavyje taip įsišaknyjas ir kai tu girdi pamokslininką, tau atrodo, kad tai tavo vyras tave muša su pagaliu. Kitų žmonių tai nevargina, kadangi jų fiziologija, anatomija, smegenys nebuvo paveikti tokio tipo minčių, bet tau Tu taip nusiveli, tu tokia nugalėta jautiesi. Atrodo, kad tave mušia iki mirties viso susirinkimo metu. Ir po to mes stebėmės, kodėl mes iš bažnyčios nieko negauname, nieko nejaučiame daugiau. Leiskite surasti vietą pabaigti šiai moksliniai pamokai. Smegenyse esančių neuro sustuvų gamyba ir balansas varijuoja kartu su tavo nuotaika. O viešpatė, turiu pasakyti, kad kai kurie iš mūsų neuro sustuvų net nežino, ar jie yra neuro ar sustuvai. Mūsų nuotaikoms taip kaitaliojantis, jie turbūt sako, aš dingstu iš čia, nes jau nebežinau, ar aš neurosiustuvas, ar nyrosiustuvas, ar narosiustuvas, ar aš iš vis siustuvas. Aš tiesiog dingstu iš čia, man jau blogo nuo šio žmogaus depresijos. Ar suprantate, draugai, kodėl šetonas nori tai padaryti mums? Mes galime klausytis galingiausio žodžio, kuris buvo pamokslautas, bet jis mūsų nebepakilės taip aukštai, kadangi mes tokie nusivylę. Štai čia. Vienas smegenų cheminių savybių tipas yra susijęs su depresija ir negatyviamis mintimis. Kitas tipas yra susijęs su pozityvia proto būsena. Pozityvus vidinis monologas nukreipia tavo smegenų cheminės savybės pozityvia kryptimi. Pastoviai praktikuodamas vidinį monologą, tu ne tik kuri pozityvų protą, tu faktiškai kuri pozityvius smegenis. Ar galite įsivaizduoti, jeigu tai yra įrodyta moksliškai, kad tiesiog kalbėjimas, sakymas, aš tai padarysiu, aš galiu būti geresniu žmogumi. Žinote, jūs, kurie buvote profesionalūs sportininkai, jūs tai žinote. Pirmiausia, iš jūsų prašoma, kad jūs atsisakytumėte savo negatyvių sarkazmų. Netgi jums suklupus, jie nori padėti jums išmokti iš to pamoką ir kad jūs tuo nenuviltumėte kitų komandos narių. Ar jūs suvokite, draugai, kad jie, dabar įžengia į tavo proto sferą, dvasios, tavo esybės, būtybės sferą. Kalbant apie skausmo sutrikimus, tarkime, jie išmoko žmonės per pažinimo terapiją, kad nors skausmas yra tavo kūne, jie ištreniruoja tavo smegenis, kad jie ignoruotų tą skausmą. Viešpate Jėzau. Kalbėjimas su savimi tai yra dialogas, kurį naudojame, kad suprastume patį save. Tai yra mastomi žodžiai, turimi situacijų ir mūsų paties įvaizdžio suvokimai. Ar pozityvus, ar negatyvus vidinis monologas paveikia mūsų savivertės jausmą, savigarbą ir būdą, kuriuo suvokiame ir reaguojame situacijose. Trumpai tariant, tai pažodžiui paveikia viską mūsų gyvenime. Pagrindė dėl to, kad mūsų mintis tiesiogiai nulėmė mūsų veiksmus. Taigi, jei mūsų mintis yra pozityvios, taipogi ir veiksmai bus pozityvus bei atvirkščiai. Mūsų mintys kuria realybę. Jos įtakoja mūsų jausmus ir suvokimus iš to, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Jos nulėmė tai, į ką aplinkinėme gyvenime mes atkreipėme dėmesį ir tai, ką mes į savo gyvenimus pritraukėme. Turėdami negatyvius lūkesčius mes atsijojame savo patirtis išgyvenimus ir suvokiame įvykius tokiu būdu, kuris atitinka tuos negatyvius lūkesčius. Žmonės, mastantis visados tokiu būdu, Kai atsitinka bet kuri situacija su jais, jie visados kaltint save. Tarkime, trys sesės ir trys broliai iš bažnyčios susitarė eiti pusryčiauti sekmadienio rytą. Ir vienas brolis nepakvestas. Ir jeigu tai tas brolis, kuris turi tą negatyvų suvokimą, jisai pasakys, na, manęs nemėgsta. Niekas nenori būti su manimi. Ir jūs vis dar manote, kad mums nereikia pagalbos? Ar jūs suvokite, kad didžiausia mūsų vidinio monologo dalis yra melas? Leiskite pabaigti štai kuo. Mano paskutinis teiginys yra pasakytas daktaro Branhamo. Vieną dieną kalbėjusi su daktarų grupe. Jis pasakė, aš perskaičiau tavo knygą apie dievišką išgydymą. Aš atsakiau, spėjau, ją sukritikavai. Pasakė, ne ponė, aš pripažįstu, kad tu esi teisus. Aš pasakiau, ačiū daktarė Šoenai. Jis pasakė, broli Brahamai, mes nustatėme, kad kai mes pasakome žmogui turinčiam auglį arba kažką, kas jį pražudys, ar kad opa gali pratrūkti ar tuberkuliozė, viskas priklauso nuo to, kokią nuostatą jie priema. Jei jie nusivelia, pasakė, jie iš karto miršta. Bet pasakė, jei jie priima nuostatą, na, mirtis yra tiesiog gyvenimo dalis. Koks keistas požiūris. Nors tai yra tiesa. Žinai, toks pasakymas beveik išsprendžia tą problemą. Tiesiog tokia nuostata, mes nekalbame apie krikščionius, žinio žmonės, kurie cituoja citatas, mes kalbame apie ligonį, kuriam pasakoma, kad tu sergi tuberkuliozė, o jie pasakys, na ką, mirtis yra tiesiog gyvenimo dalis. Rodos, kad po to kažkas išsiskiria organizme ir tai pradeda naikinti tą lygą. Bet jei mes vaikštome aplink ir sakome, na, tokia jau mano sėkmė. Su manimi visada taip atsitinka. Visados man viskas blogai nutinka. Su manimi tai tokiu būdu atsitinka. Visą mano gyvenimą taip yra. Ar jūs suvokite, ką jūs darote? Jūs turite vidinį monologą su savimi. Jūs kalbatės su savimi, toks tu esi. Tai tu, Štai čia tu gyveni, tai yra tavo pasąmonė, atsimink, kai tu tai sakai, tavo pasąmonė viską fiksuoja ir jinai tiki tuo apie tave. Ji netiki tavimi, kai tu esi bažnyčioje, kai tu sakai, o, šlovė Dievui, šlovė Dievui. Jinai žino, kad toks tu iš tiesų nesi. Štai ką pasako brolis Brankomas. Aš tiesiog pamaniau. Jei protinė nuostata pritaikoma tokiu būdu, ką jį padarys, kai šventoji dvasia pripildo tą vidinį žmogų. Štai taip. Aš jo paklausiu apie tai. Jis pasakė, žinoma, tai tiesa. Jei gali pasiekti tokią vietą, persikelti į ją, Tai pasakė vienas geriausių chirurgų ir daktarų, koks tik yra pietų kraštais. Pasakė, bonė brakoma, tai gali būti įrodyta, jei žmogus pasieks, gali persikelti į tą vietą, kurioje jo paties protas net nežinos, kad jis serga. Nemastys, kad turi lygą ir net nekreips nemenkiausio dėmesio į tai. Pasakė, tai viską įspręs, jei jis galės tuo tikėti. Tai tiesa. Brolis Brahamas pasako, priimta protinė nuostata, kurią tu priimi, jį išpildys, tai dabar protas to nepadarys. Bet jei tu nukreipi nusistatymą, paklausykite, tai yra raktas. Jei tu nukreipi nusistatymą link kažko, kas turi gyvybę savyje. Viešpatė pasigailėk. Ta gyvybė apsireiškia ir išpildo tai o ne tavo protinis nusistatymas. Jis tik įveda tave į jo viešpatės akivaizdą, štai, kad tu turi padaryti savo protę. Brolis Branhamas turėjo labai paprastą šūkį. Įdomu, kiek iš jūsų jį girdėjote. Tai buvo labai paprasti teiginiai. Jūs išgirsite juos kelis kartus žinioje. Jis sako, aš visada turėjau šį šūkį. Teisingai elkis, tai tavo pareiga prieš Dievą. Mastik teisingai, tai tavo pareiga prieš save. Ir tavo gyvenime garantuotai viskas įvyks teisingai. Koks galingas šūkis. Taigi įsivaizduok, mano pareiga Dievui yra teisingai elgtis, bet mano pareiga savo pačiam yra teisingai mąstyti. Atsistokime. Ačiū Jėzau. Ką Jūs manote apie Jėzų? Jis nuostabus. O ką manote apie jo žodį? Keičiantis gyvenimą. Dabar, ką manote patys apie save? Būtų labai įdomu, jeigu kiekvienas iš mūsų galėtume užrašyti savo vidinį monologą ant popieriaus. Kaip mes matome save, ką mastome apie save, ką mes tikime apie save. Mes iš tiesų turbūt susigėstume. Aš nekalbu apie išdidumą ar aroganciją, apie intimius dalykus, kurie neturi vertės. Aš kalbu apie tai, apie ką mes kalbame patys su savimi, tuo, ko mes tikime. Garbinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Aš labai daug metų stebėjusi. Brolis Brankamas pasakė, teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą tai išpildys. Teisinga protinė nuostata? Tiesiog protinė nuostata? Aš jau esu perkeistas. Iš Dievo malonės, vieno kalbėjimo apie šiuos dalykus, tai pakeitė mano požiūrį į save. Aš dėkingas už tai. Aš dėkingas. Aš suvokiu, kad aš bėgu prieš jūs, kadangi aš žiūriu ir nagrinėju šią temą jau kelias savaitės. Ir šią savaitę perskaičiau virš 6 tūkstančių citatų. Virš 6 tūkstančių pagal užklausą mąstyti mintis, protai, protas, protavimas, pustrečio tūkstančio citatų vienam žodžiui. Taigi aš bėgu pirmą jūsų, bet nesijaudinkite, aš jūsų gale nepaliksiu. Aš noriu, kad mes kartu bėgtume. Broli Doni, tai ar tai reiškia, kad mes namuose negalime kalbėti apie problemas? Ne, ne, kalbėkite apie jas. Tiesiog melskite, kad Dievas padarytų jūs pakankamai jautriais, kad žinotumėte, kada sustoti. Aš turiu kalbėti apie daug dalykų. Kiekviena diena yra pripildyta tokia daugybė dalykų. Reikia Dievo, kad jis man padėtų. Aš ir Keril, mes sprendžiame tiek daug problemų. Tarkime, mes jūsų šeimai padedame po šešių savaičių, Tau ta problema išsisprendžia. Aš tau padėjau su tavo problema, tačiau kai tavo problema išspręsta, ateina kitas brolis, kuris turi dar blogesnę problemą. Tada žmonės iš pietų Afrikos, kurie laiko mane pastoriumi, kanadiečiai, jie susiduria su problema ir siunčia man elektroninius laiškus. Kai kurie iš viso pasaulio. Jeigu Dievas man nepadėtų, aš net negalėčiau išgyventi. Bet aš dėkingas, kad aš radau poilsio vietą. Aš norėčiau išspręsti visas jūsų problemas, bet aš negaliu. Aš galiu stengtis iš viso jėgų jums padėti, bet jūs turite patys išmokti. Aš norėčiau pakeisti visas šeimas, duoti visiems šventąją dvasę, bet realybėje mes žinome, kad taip nebus. Bet kaip tai paveiks tave? Ar tu leisi tam sunaikinti tavo gyvenimą ir sugadinti tavo liūdėjimą kaip Dievo vaiko? Ar tu tęsi kelionę? Ar tu tęsi kelionę ir būsi pozityviu krikščionimi, pripildytų šventąją dvasę ir turėsi džiaugsmo ne tik, kad galėtum išgyventi, bet turėsi džiaugsmą neapsakomą, pilną garbės. Garbė viešpačiui pasimelskime. Dangiškasis tėvė aš meldžiu. Aš tikiu, kad aš galėjau tai pristatyti tokiu būdu, kad žmonės tai suprato. Uh, Viešpatie, aš prašiau tavęs tiek daug kartų apie tai. Visados manie buvo negatyvi dalis. Aš žinau, kad jį ten buvo, aš mačiau save negatyviai. Aš nusivildavau pats, mano būdas, aš negalėjau priimti komplimentų, tu žinai mano trūkumus. Tai jeigu kas nors blogo nutikdavo, aš visada nusivildavau savimi. Tai visada man nutikdavo. Jeigu kam nors, kas nors blogo atsitikdavo šalia, aš pats atsidurdavau tame blogyje. Viešpatė, bet aš suvokiu, kad sakydamas tuos dalykus, aš atsimenu tai savo vaikystėje. Aš buvau užaugintas neturtingai, iš manęs juokėsi mokykloje. Mano pirmieji mokyklos atsiminimai buvo, aš tuo dalinausi jau daugelį sėkių, kai aš stovėjau žaidimo aikštelėje, norėdamas, kad kažkas su manimi pažaistų. Visą savo gyvenimą. Kai aš augau, aš norėjau draugų, kad kažkas tiesiog mėgtų mane. Tie batai, rūbai, kuriuos mes dėvėjome, buvo tokie prasti, dabar jie yra madoje, bet tada jie nebuvo madoje. O tos parduotuvės, kuriuose viskas už vieno dolerio vertė, aš nekenčiau kalėdų. Matyt ir šiandien aš negaliu taip mėgautis tomis kalėdomis, kadangi, kai mes grįždavome į mokyklą po kalėdų, aš visados gailėdavausi, kadangi visi pasakodavo, kokias dovanas jie gaudavo. Mama ir tėvas buvo tokie vargšai. Man ir Hariui jie tai išgalėdavo padovanoti kažkokią tai seną mašinytę ar pigų dalykėlį. Tuo metu, kada mes grįždavome į mokyklą po kalėdų atostogų, Aš visados nekesdavau tos minties, kad reikės grįžti į mokyklą. Ir tom pirmom dienom pasibaigus, aš taip džiaugdavausi, kadangi visi jau nustojo kalbėti apie tas dovanas, kurias jie gavo. Aš gavau tą, aš gavau aną. Taigi aš suvokiu, kad visa tai yra manyje palaidota. Tai ir padarė mane tokiu sudėtingu asmeniu kaip ir visus šios kitus žmonės, šį vakarą čia stovinčius. Ir tada mes tapome išgelbėtais, atgimėme iš aukšto, tu perkeitei mūsų sielas, bet tas sudėtingumas mūsų pačių liko mumise, tų neurosiustuvų sudėtingumas, kurie buvo suformuoti per tą daugybę metų, tų cheminių elementų, jie vis dar ten tebėra. Todėl tu esi reikalingas, kad padėtum mums, kad perkeistum juos. Viešpatė, aš noriu būti perkeistu. Aš noriu pripažinti, kada suklystu. Viešpatėme žinome, kad tai nėra tiesiog pozityvus mąstymas ar protas kontroliuojantis materiją, tai nėra krikščioniškasis mokslas. Viešpatė yra tiesos principai. Mes to norime. Mes norime tiesos, mes esame tiesos vaikai. Nesvarbu, kas tą tiesą pasako, ta tiesa yra mano, aš esu tiesos vaikas. Ir tiesa man priklauso. Padėk mums viešpatė Jėzau. Viešpatė, padėk savo tarnams, tarnautojams, kiek iš jų pražudė save pačius, savo tarnystę, savo burną, negatyviomis kalbomis. Viešpatė, padėk mums. Kai suklystame, padėk mums tai pripažinti, te mes tapsime sąmoningais. Aš žinau, kad kai kurie žmonės, kurie klausosi šių susirinkimų, sako, kad aš esu beprotis. Nieko naujo. Mes norime gauti iš to naudą. Mes norime būti perkeistais viešpatė, jeigu daugiau nieko nebus pasiekta, tik tai, kad šiai bažnyčiai bus padėta mano bažnyčiai, kurią tu man davėjai. Jeigu aš galiu padėti jiems gyventi labiau krikščionišką gyvenimą, mano visas studijavimas bus vertas to, visos paieškos, dienos išeikvotos, visos pastangos, Tai yra verta, jeigu tik vienas žmogus tai suvoks ir bus perkeistas ir iš tiesų tai bus garbingas krikščionis. Ne tiesiog neš tą išorinį krikščionio ženklą. Aš nenoriu to. Aš noriu, kad tai būtų parašyta mano gyvenime, kad aš iš tiesų perkeistas esu, kad žmonės galėtų matyti, kad Jėzus vis dar gyvas manyje, nes jie matys Jėzų manyje. Aš noriu būti gyvų krikščionimi. Padėk mums, Jėzau, atleisk už mūsų negativumą. Ačiū tau, kad tu buvai kantrus su mumis. Mes mylime Tave, Jėzau. Mes norime išpažinti Tavo žodį ir kalbėti Tavo žodį. Aleliuja. Pranašas pasakė, yra tik vienintelis būdas, kaip gauti pozityvų tikėjimą, mąstyti pozityves mintis apie pozityvius dalykus, Padėk mums viešpatė, kai mes girdime pamokslaujant apie ėjimą į pragarą, mes nenusivėlėme, nes ne apie mus yra kalbama. Kai pamokslaujama apie judą, mes neprimame to, kadangi mes nesame judais. Padėk mums, tėve, pasitikėjimas yra ne savyje, o tavyje. Šlovinkite viešpatį. Ar mes galime pakelti rankas? Ar čia yra kas nors šiame pastate, kas jaučiate, kad jums reikia pokyčių šioje kryptyje? Jums reikia ištirti save, savo vidinį monologą, įsiklausyti tai, ką jūs savo patiems sakote, ko jūs tikite, išnagrinėti savo santykius su Dievu, ar jis yra tavo išgelbėtojas, ar jis yra tik brolio Donio išgelbėtojas, ar jis yra tau realus, ar realus tik tai brolių Doniui, ar jis yra tau realus lygiai taip pat, kaip jis buvo realus žmonėms gyvenusiems praėjusiuose amžiuose. Įsiklausykite į tai, kuo jūs iš tiesų esate, ką jūs kalbate, kaip jūs mastote. Aleliuja. O viešpatė. Aleliuja, viešpatė Jėzu. Padėk mums, tėve, mes norime pažiūrėti į veidrodį šį vakarą. Padėk man, tėve, ištirti save. Aš tai dariau praėjusią savaitės. Bet aš noriu to dar ir dar daugiau, Dieve, padaryk mane dar labiau jautresniu. Aš nenoriu, kad mano burna ir žodžiai nugalėtų mane. Juk mes suvokiame, jeigu būtų toks maistas, kuris sukelia vėžį, mesgi stengtumėmės jo atsisakyti. Jeigu būtų toks cheminis elementas, kurį mes priimtume, vartotume ir jis jeigu sukeltų mums depresiją, mesgi stengtumėmės jo atsisakyti. O visgi tokie patys chemikalai išskiriami mūsų smegenyse. Jie mus nuvilia, išvargina. Mes tampame nugalėtais, atima jėgas, o mes po to stebimės, kasgi vyksta mumise. Tai šie krikščionys suvoks, kad tiek mūsų gebėjimai, tiek mūsų pažeidžiamumui slypi mumise. Padėk mums viešpatė. Suteikti viešpatė Jėzų. Aleliuja. Ačiū, dangiškasis tėve. Mes mylime tave viešpatė Dieve visomis širdimis. Ačiū viešpatė Jėzų. Dabar tiesiog pagarbinkime jį. Ar jis yra tavo išgelbėtojas, tavo karalius, tavo aprūpintojas? Pasakyk jam tai. Tu esi mano išgelbėtojas, mano karalius, mano aprūpintojas. Aš myliu tave ir tu myli mane. Tu mirėjai už mane, tu atėjai išlaisvinti mane. Te toks bus jūsų liūdimas, draugai, ne tik čia bažnyčioje, bet kada esate darbe. Te tai bus jūsų liūdimu. Kasdien, kiekvieną savaitės dieną, te tai keis jūsų gyvenimą, kad jūsų fizinis kūnas atsakytų į tai. O, garbinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Aleliuja. O, viešpatė, mes mylime tave šį vakarą. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Kiekvienas skyrius, kiekviena eilutė man priklauso. Aš pasitikiu jo dieviškąją meilę kiekvienas pažadas knygoje man priklauso visi. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Kiekvienas skyrius, kiekviena eilutė man priklauso. Aš pasitikiu jo dieviškąją meilę. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Garbė viešpačiui. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Kiekvienas skyrius, kiekviena eilutė man priklauso. Aš pasitikiu jo dieviškąją meilę. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Dar sėkiai sugėdokime. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Kiekvienas skyrius, kiekviena eilutė. Aš pasitikiu jo dieviškąją meilę. Kiekvienas pažadas knygoje man priklauso. Nuostabus, nuostabus Jėzus man yra. Patarėjas, taikos princas, didis dievas jis yra gelbsti mane, saugo mane nuo nuodėmės ir gėdos. Nuostabus yra mano išpirkėjas, garbinkite jo vardą. Ar žinote, kad yra toks daktaras iš Japonijos, kuris studijavo vandenį 26-27 metus. Studijuoja vandenį. Ir ką jis padaro? Jis paima vandenį ir užlašina kelis lašelius ir padeda po mikroskopu. Ir jisai analizuoja molekulinę struktūrą to atitinkamo vandens, ar tai būtų vanduo iš ežero, okeano, versmės. Tada jis paims, tada jis paima tą ištirtą vandenį stiklinėje Ir jisai atliko tą bandymą su skirtingo tipo žmonėmis. Jis paima šią stiklinę ir nugabena ją į gydymo įstaigą ir duoda kažkam, kas yra išprotėjęs, palaikyti tą vandenį. Jis paima tą stiklinį iš jų rankų, iš to ligonio ir nuveža atgal į laboratoriją. Vėl stebi po mikroskopu. Ir jis mato, kad molekulinė struktūra pasikeitė. Tada jis paima tą patį vandenį ir nuveža jį į savo sodą. Išlieja jį ant augalų ir stebi, kaip tie augalai pradeda taip džiūti. Dauguma iš jų išvis nuvysta po kelių dienų, lapai nudžiūna. Ir jis vėl veža vandenį į ligoninę. Oh, ir visus tuos metus jisai praleido studijuodamas, analizuodamas vandenį. Oho. Tada jis paima tą vandenį ir duoda stiklinę vandens pozityviam žmogui. Tai nėra žinio žmogus. Tai yra tiesiog pozityvus žmonės su pozityvia nuostata. Po jų jisai nuveža tą vandenį į sodą ir išlieja tą vandenį ant augalų ir jisai stebi, kaip tie augalai pradeda veršte verštis iš žemės. Ir stebi molekulinę struktūrą to vandens, kaip jinai pasikeičia nuo tų žmonių, kai jie laiko tą vandenį rankose. Jis taipogi išbandė labai neįprastą, labai keistą eksperimentą. Jisai išbandė maldą už sėklas. Jisai paprašė krikščionių, kad jie paimtų sėklas ir pasimelstų už jas. Taipogi ir ateistams davė sėklų, kad jie palaikytų tą sėklą savo atmosferoje. Po to pasodino tas sėklas, už kurias meldėsi krikščionis ir ateistas. Ir aišku, jūs jau žinote rezultatus. <laughs> O, man patinka tai. Aš žinau, kad jūs manote, kad aš keistas, bet tačiau man patinka, kai Dievo įstatymai išreiškia save. Jeigu jis gali tai padaryti sėklai, kuri neturi sielos, kągi tada tai galės padaryti sėklai, kuri turi sielą? Jeigu tai veikia kukurūzuose, pomidorose, agurkose, kas tada įvyks su Dievo gyvojo atributu? Amen. Nuostabus, nuostabus, Jėzus man yra. Ar jūs galite matyti, draugai, kada jūs ateinate į bažnyčią, papuolate į teisingą atmosferą, atrodo, kad galite bet ką padaryti, Dievo akivaizdoje. Ką tai daro? Tai keičia jumise molekulinę struktūrą, kaip ir vandenyje. O, aš norėčiau būti išlietom kažko šį vakarą. Norėčiau būti lik vanduo, kurį išlieja, kuris sukeltų tikėjimą žmonėms ir padėtų jiems aukti. Aleliuja. Garbė viešpačiui, paplokime jam.